emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara initik ez! Eh, segitzen eta bururatzen ere dira, bos minuta eska samekak izaiteko, ameko ontan uh, eh, eh, Kultur Alea Ba, gaurko kultura talarekin segituko dugu eta gaur ba, donostiara hurbilduko gara. Iruro eta irugarren donostiako zinemaldia ateioka baita bil. Hemen gutxira abiatuko da iruro eta irugarren edizioa irailaren emezortzitik landain zuzen eta iragan astean. Egin zuten aurkezpen ofiziala, naizta udan ere hainbat berri helarazi dizkiguten, eh, ortengo edizioari begira. Ba, gaur, maialen beloki dugu gurekin, donostiak Nazioarteko zinemaldiko hautespen eta zuzendaritza batzordeko kidea, kaixo egunon? Kaixo egunon. Esan dut, iragan astean egin dutela aurkezpen ofiziala, em, konta iguzu da, edizioan nolakoa izango dugun? Iragan urtetan bezala oso eklektikoa atera da programazioa edo? Ba, pixka bat gure intentzioa da aurreko urteetan ba, bueno, sortu ditugun line horiekin jarraitzea urtengo dizian baita ere, ez? bai programazio aldetikan ba, bueno, ba, eklektitismo bat eh, eskentzea, baina zentzu positiboenean, ez? Azkenean ba, ikusle bakoitzak aurkitu dezan eh, bere pelikula e, hori sail guztietan, eta gero ba, pixka bat ba, zinemaldiak duela urte batzuk emartxan jarriztuen ekitaldiekin ba, aurrera jarraitzea, ez? Horra dibidez, koprodukzio foroa, bueno, zinemara ikitzen saia, eta beste ba, industriako aktibidade guzti horiek, eta abar, pixka bat da nola pixkanaka sendotzen doazen ikustea, eta zentzu horretan orten godizioa planteatzen da, ba, pixka bat aurrekoenaren jarraipen bezala, ez naiz eta urtero oso ezberdina izaten den, baina, bueno, pixka bat jarraipena, eta hori, mm-hmm. ba, hasitako gauzak sendotzeko urtea baita ere. Mm-hmm. Egia da komunikabidetan asko publiko orokorrari behirako ba, e, ekimen ezari garela, baina zinemaldiak ere aratago joz ba, profesionalak unkitzen ditu, e, zinemara hurbiltzen diren ikasleak ere bai, hor e, badira ate ezberdinak, ez, irekitzen dituzena. Bai, zinemaldiak katalasko ditu eta ia da ba, publikoari ba, gehien interesatzen zaiona pixka bat, ba, glamurra, izarrak, bisitak, donostia saria eta bar izaten direla, e, eta programazioa noski, e, baino bai zinemaldiak ba, beste atal ez berdina asko ditu eta gainera asko zaindu beharritu beste atal horiek baita ere ez, zentzu horretan ba, industriaren arloa bereziki e, zaintzen dugu batez ere Europa eta Latinoamerikaren arteko bazubi bezala e, bueno, izan nahi degulako, eta gero ere komentatu ezun bezala, ba, ikasleen topaketa, ja, mairugarren edizioan dagoena, eta geroz eta bendartxuago datorrena, ez, gehiak ikusten ditugu adibidez ikasleoetako batzuk, e, bere, bere lehenengo filmak, ez, zinemara ikitzenen aurkeztu zituztela lehen gurtian, eta aurten adibidez filme horietako bat, ba, zuzendari berriak salian dago, ez Paula, Eugenio Kanebariren Paula filma. Orduan, ba, beste ere eren aiz eta aian ez direna nikusgarriak, zinemaldian entzako oso garantzitsuak dira, eta bereziki zain, zaindu nahi dituen atala dira, ze azkenean pixka bat gerora behiratuta, ba, hortik aterako dira, ez? E, o, urrengo urteetako zinemaliko pelikulak izarrak eta bar, orduan, ba, asko zaintzen ditugu bai. This is Detective Bruce Kenner. It is October the 14th, State your full John Gray. You start by telling me why you're here. Because I did it. Eta horren baitan ere, esan duzu programazioarekin, e, ba, ezberdinak ere irekitzen dituzuela, e, sail ofiziala izaten da pixat adierazgarriena, e, bertan, estreinatu gabeko filmak aukeratzen hautatzen dituzue eta urrezko maskorra ba filma honenarentzat bada, aktoresa honenarentzat aurten e, sail ofiziala nola nolako atera da. E. Ba, bueno, urtero bestela oso pelikula ezberdin daude, ez batetik, bueno, sinema espainiarra ja udararen hasieran aurkeztu genuena, ba eh, ikuste, uste dugu ba bereziki ezberdinak direla, ez aurkezten diren pelikulak eta pixka bat ba, bai e, ondo agertzen dutela nolako zinema, zinema egiten den Espainian, ez? Hor daude adibidez pelikula txikiak, ba adibidez Kotebeirogen pelikula bezalakoa, edo E, bueno, ba, familiari edo gustatuko zaizkionak ez gaien pelikula bezalakoak edo bueno, ba, baita ere ba, produkzio edo koizpen handiagoa dutenak ez, ba, bilaron pelikula eta bar orduan azkenean pixka bat ba, zinema espainiarra bai oso representatibo eruditzea gudela ez e, e, egiten denaren Espainian egiten da zine, zine horren representatiboa dela. Eta bestetik, ba, bueno, ba, e, saio ofiziala osatzen duten beste pelikulak ere egia esan oso oso ezberdina dira beraien artean ez hor daukago adibidez e, animaziozko e, lehen filma ba, lehiatzen duen aurrezko maskorrarentzako oso daren e, pelikula oso filma e, bueno, ba, jendeak asko espero duen pelikula da, baina bai sorpresa puntu bat egon dela, ez, ba, animaziozko filma bat sartzearekin e, zinemaldiaren barruan, saldi ofizialaren barruan, alre beti esaten dugu, ba, guk ez ditugula inungo limiteak sartuko, ez? E, fikzioa ez fikzioa animazioa guretzako interesgarria da historia, historia honak eta ba, e, lenguaje zinematografiko horrekin kontatzen dituztenak, ez? Orduan, e, bueno, ba, animaziozko pelikula bat erikuse genuen barruan egon guri asko gustatzen egu eta defendatu genuen ba, egon bartzela hor urrezko maskorraren zako lehiatzen ez, orduan bai azkenean pixka bat ikusita hor bat baitere thrillerrak, e, amenabarren inaugurazioa eta abar, e, ba, komedia antzekoren bat, larrieren pelikula pixka bat komedia kutsua dauka, eta bar, orduan azkenean oso sail ofiziala oso, oso ba, eraskotarikoa galitu ez, beti saiatzen gera pixka bat, ez e, linea konkretu batzati zati joaten, baizik eta, bueno, ba, pixka bat, ba, e, most, mostra hola, ba, ezberdina edukitzen. Gure familian, norbait jaiotzen den bakoitzean, zuaitz bat landatzeko ohitura dugu etxeko bagoitza, gurekin batera azten den arbola bati lotua dago. Eta Azir Altunaren amama filma ere, lehiatuko da sail ofizialean, e, iragan urtean loreak zen, aurten Azir Altunaren amama, aipatu izan da Euskal Ekoizpenen edo Euskal Herrian ekoizitako filmen kalitatea aurten goan ere oso ona atera dela. Egia esan oso oso pozik gaude ez, batetik asierraltunaren amama saio ofizialan edukitzearekin, ze bueno, lehen urtean e, loreaken esperientzia, ba, bueno, asko kirakurri zuten, ba, momentu puntual bat izan zitekela, eta aurten ikusten dugu ez, ez, ez, badaukala bere jarraipena asierraltunaren amamarekin, eta benetan espero dugu ba, loreak izan zuen exito guztia baita ere ba, pelikula honek edukitzea, ez e, baino ez bakarrik hori azkenean euskal zinema ba oso momentu altuan dagoela ikusteko ba pixka bat sail guztietan dauden e, pelikulak ikusi behar dira ez adibidez pikadero zundari berriak e, sailean edo psikonautar zabaltegin zinemira saila baita ere ba, berezik interesgarria iruditzen zaigu aurten orduan e, bai orokorrean esan daitekela ba, bueno, aurtengo euskal zinemaren e, maila benetan altua dela eta uste dugu ba, jendeak bai bertakok eta bai atzergo asko gozatuko duten zinea izango dela. Mhm zinemira sailan iran urtean ez banabiloker dokumentalak gaien ziren aurten ere dokumentala asko ikusi ala izango dira, baina baita animaziozko filma bat murgildu duzu eta fikziozkoak ere. Bai, denetarik dago ez, e, animaziozko filma e, poseso da, ban ezin aurkeztutakoa eta orain zinemira panorama bezala e, aurkezten deguna zinemaldiaren barruan, baina adibidez hor dago baita ere un otoño sin berlin bezalako fikzio bat ez, e, bueno, euskal zinemaren gala izan, botako den pelikula izango dena, eta bueno, da, fikzio bat baita ere daude beti bezala dokumentala, baina bai, agian beste urteetan, baino pixka bat ekilibrio handiagoa dagola ez, zentzu horretan. Ba, gaur donostiako iruro garren irugarren zinemaldian murgiltzen ari gara, hemendik eh, ba, gutxira ateak irekiko baititu zinemaldiak, zinemira sailaz mintzatu gara maialen, eta zinemira sailaren baitan ere bai, zinemira saria eskintzen duzu, eta urten, ba, makilaian, ari den e, emazte bat, e, Carmele Soler, e, duzu nahi izan, berak bere ibilbide profesionalean egin izan duen lana goraipatzeko. aipatzeko. Bai, eh, egia esan bai, oso pozitago desari honekin bi arrazoi, bueno, arrazoi askoren gatik, ez? E, baina batetik, bueno, emakumea delako eta askotan, ba, kostatez egulako horrelako sariak emakumei ematea eta gainera, kasu honetan, bat, bigarren arrazoi da tekniko bat delako, ez? Badiru dibeti, ba, zuzendariak, idoilariak, edo aktoreak, edo aktoresak saritu behar direla, Baina, bueno, Carmelren kasuan argi ikusten genuen, e, bera bezalako tekniko batek duen trajektoriarekin, ba, bueno, merezizuela zine, zine mirasaria, ez? Orduan, e, bueno, ba, oso pozik gaude aukera, aukerak eta honekin, eta eta uste dugu gainera oso ondo onartua izan dela, ez, e, bai publikoaren gatik, eta bar. Eta sari ezari garela, baita donostia saria eskaintzen duzu, e, iaz bi donostia saria eskaini izen dituzten, aurten bat eta e, Watsonek eramango du, Emily Watsonek eramango du aurtengo donostiko saria? Bai, e, bueno, aurtengo donostia saria Emily Watsoni eskeniko zaio, e, pixka bat, bueno, bere filmografia aztertuta ikusten duzu, ba, hasi hasi eratikan, ez bere lehenengo pelikula Lars von Trierkin egin zuen, rompiendo las olas pelikula hortatikan, ikaragarrizko karrera izan duela, ez, emakume honek, e, bueno, ba, lan egin du ba, gaur egungo zuzendari garrantzitsuenekin, eta guri benetan gustatzen egun aktore bada eta uste dugu ba donostia saria merezi duela, ez, ja badaukalat, hori, karrera bat atzetikan, ba, pixka bat, e, donostia saria jasotzeko. Bala, saitzuli eder bat egiten ari gara, eh? eta hori oraindik e, ba, izebergaren puntaz bakarrikari garelarik. E, sail, amaika eta irekitzen dituzu, sail ezberdinak, e, zabaltegi bada, zuzendari berriak aipatu duzuna, eta baita ere, atzera begirakoak egiten dituzue, urtero, urtero, eta aurten Hollywoodeko klasiko batzu, baina aldi berean, ba, bikote beresi bat, e, ekarri nahi izan duzuen lehen lerrora, E, deskribatuko aldi guzu, e, nortzuk diren e, zuzendariak, ze, ze zuzendariren lanak ekarriko dituzen eta zer izango den berezi? Bai, aurten bi biziklo, biziklo eskeniko ditu den ostia zinemaldiak, bata komentatu ezun bezala xoesak eta kuperrei eskenitakoa izango da, ba, bueno, guri ikaragarri gustatzen egu bere beraien filmografia denok e, daukagu kinkonen e, eh, irudi ezberdinak buruan eta uste dugu naiz eta pelikula hori ba ikusi den hala ere espantai handian eta eskalitate honean eta hori ikusteko aukerare oso garrantzu erut egu, baina beraien beste filmografia ba ez da hain ezaguna ez eta uste dugu ba, bueno, bai e, ikusleek eta bai kritikariek eta bar ikaragarri disfrutatuko duten ziklo bat izango dela, ez? Pixka bat abenturazko sinema eta bar Hollywoodeko abenturazko sinema e, karriko du zinemaldiak aurten. Eta beste zikloa tematikoa dena da e, azken urteetako e, Japoniako sinema independenteari eskainiko zaiona, e, oso pelikula ez ezagunak dira gehienak, egia esan, e, bueno, ba, nik pertsonalki ere asko ikusi gabekoak ez, orain eh, hasi arte, eta iruditzen zaigu, ba, azken urteetan Japonian egiten ari dena oso interesgarria dela, eta eta ikusi gabekoa Europan ez, eta orduan ba, hori ekartzea donostia zinemaldiaren zako ere garrantzitsua da. Mm -hmm. ez dete goe! Nari okenpo da! Tempo hori kozeko dugu beren Eta ez dugu esan, baina e, filme guztiak jatorrizko bertsioan ikusten dira azpi tituluekin eta guztiak ez, baina zonbaitzu Euskarazko azpi izango dute, hori bezala, aurten nola ibilizarete lan hortan? Bai, e, beti bezala, e, eh, orentxe bertan ez naiz, e, portzentaiaz gogoratzen ez, baino Donostia zinemaliko pelikula asko, ba, Euskarazko azpitituloekin ikusi halko dira, eta gainera, bueno, sail ez, guztietako pelikulak dira, ez da, sail konkretu bat, e, bueno, ba, hortarako jartzen dena, baizik eta pixka bat, aukera, aukera orokorra izango da, ba, bueno, ba, ikusleek, Euskaraz, Euskaraz, be, jatorrizko hizkuntzan eta euskarazko azpituloekin ikus nahi badute, ba, aukera izan dezaten baita ere, ba, pelikula horiek horrela ikusteko. Ba, ara, eh, gu, uste dute, itzuli eder bat egin dugula eta burratzeko, esan duzu urtero-urtero ere izarrak urbiltzen direla, glamurra ere izaten duela zinemaldiak, aurten, zeintzuk izango dira, izen handiko aktoreak urbilduko direnak donostiara? Ba, egia esan, pelikulen aurkezpenetarako desente aktore gerturatuko dira aurten ere ez, bueno, e, Emily Watson ez gain noski, e, ba, izango dira Donostian Siena Miller, Edo Benicio del Toro, Emily Blunt, eh, Isabel Kage, bueno, azkenean, e, pixka bat, ba, nazio ezberdinetako aktore eta aktoresa izarrak ere e, Donostian ibiliko dira bueltaka, ez, badakegu hori ere zinemaldi baten e, atal garrantzitsu bat dela eta saiatu gera ba bat, ba bueno, glamur hori ere ekartzen Donostiara. Sarrerak dagoeneko salmentan dira. Ez, e, ostiralean aterako dira galetako sarrerak eta igandean beti bezala ba, sail guztietakoak salmentara. Iaz bezala espero duzu jende ugari hurbilduko dela salmenten aldetik e, lehen egunetan ere ba, arragasta handia bildu baitzen duten. Bai, esan espero dugu, ez? Egia da azkenen urteetan ikargarrizko arrakasta izan dutele, izan dutela sarraren salmentek, e, eta bueno, beti urtero zaila iruditzen zaigu, ba hortara iristea, ez? Baino espero dugu, ba bueno, daukagun programazioarekin eta abar, ba jendea ba animatzea, ez? Inera joatea. Bukatzeko gomendioren bat entzulentzat bueno, beti nik uste dut urtere gomendio berdina esaten dela, ez? Baina pixka bat denbora hartu esaten e, eh, bueno, ba, programazioa ondo begiratzeko, ikusteko, irakurtzeko, eta aurkitu dezaten, ba, beraien pelikula hori, ez? E, askotan, igual, referentzien gatik, edo la, azkar begirauta joaten gera zinera, eta garrantzitsua da denbora pixka bat hartzea ba hori. E, eh, liburuzka hori ondo irakurtzeko, eta horrela, ziur nago horrela asmatuko dutela beraien pelikularekin. Mhm. Eta ez da beldurtu behar Donostiara urbiltzeko. E, eh, Donostiako zinemaldia e, areto ezberdinetan iragaten bada ere kursal inguruan izaten da apxiate ba filmen bihotza. E, eh, iasan Donostian egun hoietan eta batez ere kursal inguruan ikargarrizko ba, ambientilloa egoten da ez baitare parte zarrean eta abar e, eta zentzu horretan guzti dugu edozein pertsona kanpo kanpotarrentzako ere ba oso ba polita dela ez asteburu bat igaratzeko degun bat zinera joan paseo bat eman ikusi ze ambiente dagoen eta bar e, zentzu horretan ba bueno denak konbidatzen ditugu ez Donostiara etortzea bai Ba Maialen eskermila mila e, gurean egon izana. Mila esker Bagaur Donostiako zinemaldia zintesatu gara zabal eta ara, ba, hortan buratuko dugu garkoak gure emankizuna soinu banda batekin hori bai aipatu nahiko genukelako ere Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta Esgae Fundazioak zinemaldiaren baitan irailaren emeretzian e, kontzertu bat eskainiko duela Donostiako belodromoan zinema eta musikaren topagune bilakatuko da belodromoa beraz eta pantalla erraldoi batez lagundurik Roman Godwalden zuzendaritzapean ba Euskadiko Orkestra Sinfoniko entzuna izango duzue e, azken urteotako film entzutetxuenen soinu banden eskaintzen. Ba, haus izan da gaurkoak eman duen guztian zule, nera detik, besterik ez nahi duzun arte. Aio... sentzua zentzua da transmisia. Eta transmisia gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaztik. Segitu behaztik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Ez ikan ahiditik, ez!